Radio Sova, Sova, Sova. Dragi slušatelji, ako želite zasaditi pokoje stablo, jer ipak eh, Kisik ne dolazi od bilo kuda, onda je ovo prilika da podržite udruge Mandala i Zlatni ljudi koji ove, ovog petka i subote organiziraju art market kod hotela Bonavije. S nama je večeras Marino Mazor, jedan od osnivača udruge Mandala. Marino, čujemo li se? Čujemo se, pozdrav, pozdrav. E, Marino, lijepa gesta, želi se prikupiti novac za sadnju stabala. E, otkud uopće ovakva ideja? Pa ideja je zapravo, ajmo reći, stara, obzirom da smo se su, suorganizirali sa udrugom Zlatni ljudi. E, oni već sade staba posljednjih 10 godina i posadili su preko 20-30 e, stabala na području rijeke. Odlično. A na samom, sam Art Market trajaće će u petak i subotu od 9 ujutro do 19 sati i bit će uključeno i razne radionice, e, sve ostalo u što će se moći građani uključiti. ali tako? Što nas to točno pa očekuje? Zapravo, evo Art Market dešavati petak i subotu i osim znači, samih e, handmade proizvoda, domaćih opg i slično, moćete doći poslušati muziku koja će imati svakodnevni program. Također moći se probati neka od radionica, likovna radionica koja će držati e, studenti sa likovne akademije, izrada vidim kečera, e, izrada mandala, te slično. To znači da će zapravo građani proći pored hotela Bonavije, pogledati što je tamo izloženo i nešto od toga moći kupiti, je li tako? Toga će moći kupiti, znači od svih tih hand e, artova koji će budu, budu na prodaju, to znači sve studenti E, Primorsko-goranske županije će prodavati i studenti naravno koji su izvan Primorsko-goranske. Tu će tamo također biti hrane, hranedbeni proizvodi, OPG-ova, sve domaći proizvodi, tako da će svako moći naći nešto za sebe. Odlično, zapravo puno, puno sudionika je uključeno u cijeli projekt. Puno sudionika, a zapravo da, uključeni su svi sudionici koji organiziraju sam festival na Platku i mnogi drugi koji su dio, širi dio ekipa, ajmo reći. Mm. Sad kad smo se već dotaknuli trke u šumu, moramo onda malo pojasniti cijeli event na platku koji se događa evo već nekoliko godina za redom. Da, da, da. ove godine, treću godinu za redom e, radimo festival na platku. Ove godine će biti znači, od 21.6. do 26.6. Znači četiri puna dana ćemo provesti. To je glazbeno, sportsko, e, umjetnički festival. Eto, puno toga će biti i glazbenih događanja i raznih opet edukacija i svega što radionica koje, građani mogu proći i kako je s obzirom da je i dosadašnjih godina bila dosta dobra posjećenost i, i zadovoljstvo ljudi, vjerujemo da će biti i ove godine. Ovog trenutka smo baš u sponzora za festival, e, donatora, partnera, tako da evo ga ovim putem pozivam sve slušatelje da i na samom art marketu koji će se dešavati pokreba navije mogu E, kupiti majice Trku šumu i time donirati samom festivalu, te također isto kupiti neke od drugog proizvoda ili donirati za samo stablo koje će se nekad kasnije posaditi u rijeci. I još se dotaknemo udruge Mandala koja iza sebe ima nekoliko tih organizacija Trka u šumu, e, sada i Yard Market. Što je neka duža, dugoročnija budućnost udruge? Što planirate? Pa mi smo, ajmo reći, glavna studentska e, udruga. Ovog trenutka brojimo oko 40 aktivnih članova. E, pa bavimo se glavnom projektima organiziranih e, festivala, partija. sada smo krenuli sa organizacijom Art Marketa. U petom mjesecu planiramo eko akciju kojom planiramo pozvati sve građane grada Rijeke na čišćenje kanjona Riječine. Te zapravo udruga i njen cilj je potaknuti ljude na aktivno druženje, na pronalazak neke energije unutar sebe i pokretanje samog sebe u pozitivnom smjeru, te približavanje znači, šumi. Evo ga, to je neka... Spoj s prirodom. Da. Marino, hvala ti, mislim da smo sve spomenuli, jesmo li nešto zaboravili? Pa, to je to, evo Pozivam vas još jednom da svi dođete na sam event i podržite nas u našim mladenačkim idejama. Super, lijepo si to sročio. Dakle, dragi slušatelji, petak i subota od 9 ujutro do 19 sati kako kažu po prognozi trebalo bi biti lijepo vrijeme, nadamo se da neće biti ni bure, ni kiše, ni snijega, kako nam je bilo zadnjih nekoliko dana. Kod hotela Bonavije dođite, pogledajte kako izgleda Art Market, kupite nešto, podržite udruge Mandala i Zlatni ljudi i onda opet u šestom mjesecu se zaputite trku šumu. Nadia Silva, Silva, Silva.